pamit nguyok kabeh mundur do mundur do mundur barang polo-polo padha mundur kabeh stor sitok loro stor sitok loro wong Jawa tetangisan kondo umure ana sing kurang rong dina dipakakno raja umurku karek sak minggu kas gilirane disetorno ning gone raja ana sing telung dinongkas kas dipakakno raja tanah Jawa tetangisan gara-gara rajane doyan menungso Sesu Bakir Wadal niku wangsul dhateng Mesir kaya-kaya lepi tudung balik ning tanah Jawa sing dijujuk ning Kediri kaget banget raja tanah Jawa Prabu Dewa CENGKAR Kondo. Subakir ono apa Subakir? Ngapunten kula ulama sampean UMAROK ayo kerja sama aja sampe ten pinate. Subakir ngerti apa riko ulama ngatur agama? Aku UMAROK ngatur negara. Nggih, mboten pareng panjenengan bedaharan menungso. Mosok menungso sampean pangan. Siji, siji. Bendina, kaya entek dosa gak elok ngono gak elok menurut agama subakir ngerti apa riko riko ki ulama ngerti agama negara batak entekno kabeh wong sak negara sing nggone tanah jontek angkat lapor riko subakir se subakir kate cakar bun-bunane tapi mundur mundur sak jangkah dadi tekan gini kediri mundure subakir sak jangkahan teko kediri Seken yene mesir ngriko wonten sebrang kulon Meduk karo wong tua subakir uluk salam Assalamualaikum Ada sing ngantuk eh. Assalamualaikum Kalem soalnya subakir wis kapok melayu rono melayu ini ono apa mana subakir gue ngapunten teng tanah jawa niku ono penyakit sing aneh lagi menungso kok doyan menungso aneh banget wong oh, menungso arep menungso menungso kudu mangan darai menungso menungso kudu mangan dagingi menungso wong tua ning Mesir nih kau dingklok sing didelok ilmu alus subakir sapa sin mangan menungso raja tanah jawa mangan menungso jengene sapa subakir apa jengene kusairi ngapunten bapak kusairi jengene niku aneh aneh piye subakir kandakno prabu dewa tecengkar Oh bener Subakir wong jenenge Prabu Dewa Tecengkar. Prabu kuwi dedeke menungso nek dewa. Dewa ki cici malus sebagai ora kena didelok. Mulane mentolo mangan darai menungso, ngombe darai menungso, mangan dagingnya menungso. Kui ngono asli ini dewa. Prabu kita e menungso, tapi deteki yo menungso, tapi dewa kui. Dewa ki cici malus. Kon kaiso nyekel sebagai, kon durung duwe lemu alus sebagai. Kene sebagai. ki tak gawani santriku wong kene ana wong Mesir kene sing ahli nyekel dise malus nggih sinten niku Ahmad Setiaji nek wong Jawa le ngarani Aji Soko oh Ahmad Setiaji alias Aji Soko teng pundi sakniki Kang Aji Soko saiki nyawijinang Gusti ning jero guwa tak titi entenano mbek rokok-rokok kono subakir Bakir tolah toleh delok rokok. kak Kakno asbae Arepe ngenteni aji saka teko mbek rokokan kok no asbae Eh Subakir entenano karo mangan-mangan niku jugamu pirang-pirang Subakir. jeh jeh Om Panci ulang tahun Persada TV MM FM eh Direktur Persada TVMM Haji Mubarak Sarjana Hukum Insya Allah diparingi lancar diselameti kadek kentrungan barang kentrungan sing dididakake waliullah babate tanah jauh sampai mangke tekan Kanjeng Sunan Derajat mangke tak teruske cerita maca aji saka teka wong mesir gedhe dhuwur gagah kaya kentro serbanan putih kocanan mata ya <laughs> dhewe kaya aji <laughs> ya Allah. Dari saya Assalamualaikum Assalamualaikum. Tika sapa durung tau kenal kula Ahmad Setiaji. Penjenengan sinten? Oh, kula niki Subakir. Mantune Raja Mesir, ketepaan Kang Haji. Kula nyaluk tulung kali yang sepuh teng mriki. Penjenengan rewangi kula. Teng tanah Jawa iku ono sing penyakit sing aneh Kang Haji. Saya menungso kok doyan menungso Kang Haji. inggih Kang Subakir kula badhe ngrewangi panjenengan tapi kula numpak nopo mboten saged lelampahan kados panjenengan sak jangkahan teko tanah Jawa Oh Kang Aji mboten saged lelampahan kali kula mboten saged kula mbus numpak kendaraan nopo mosok kendaraan golendra kae Saya <clears throat> Subakir kondok Kang Aji napa langsung berangkat napa leren ngombe jahe dhisik kesak kerso arep kurang nggih leren mamula tak beta-betano tanganku giyu <laughs> Se Imam Subakir Kondo Ngeten mawon Ya sampean boten saged lelampan kados kula sak jangkan teko tanah Jawa niku enten watu ning ngarep kula sampeyan dhuwur watu ngono mengko tak uncalke ning tanah Jawa. Ngoten Kang subakir, Iya nang mapano? Menawi ngaten kula badhe mapan watu ingkang wonten ngajeng panjenengan iku. Iya nang kono berangkat. Aji saka tengok-tengok dhuwur watu. Se subakir waliullah maca donga. Sing arane watu diantemno ning tanah jowo Dadak kebanteren sampe kebablasi kire. Ning tanah Jawa sisih wetan kono. Wanter oh, banget leng antemno mergo mari ngombe jahe. Rusa sawangane. Tengok-tengok tekane bengi. Aji saka medun, Pak. Angger ana wong nangis jari nyawane karek suwengi sesuk dipangan Raja Prabu Dewata Cengkar. Nginceng omamane nangis jari rong dinongkas dipangan Prabu Dewata Cengkar. Ngaleh omah, ngaleh omah kabeh padha tetangisan aji saka kondo. Bener berarti tanah Jawa iki keruh. Mula pantes aku kudu merangi Prabu Dewata Cengkar sing doyan menungsuk. Aji soko kate perang karo Prabu Dewata Cengkar. Kados pundi mangke gegere Prabu Dewata Cengkar. Aji soko tolah-toleh waktu bengi sampe awan nang rumah didelok. Areng awan kabeh wong daerah kono padha kondo. Loh iki wingi mulo gak ana watu, gak ngerti nek iku watu tumpakane Aji soko, Kabeh padha ngepung watu, ndelok watu kono. iki watu tekan ndi watu tekan ndi kabeh lekondo jare watu tiban watu tiban sing wujude wonten ngene kota tuban rika dadi cicire ciri adi saka nggih wonten daerah tuban nenggene kanjeng sunan bonang sak kidule teng prungas ngrika niku cicire watu tiban aji saka langsung medun ngidul mlebu metu sing diaren jarum jadi wonten tuban jarum jadi kate nyekel Prabu Dewata cengkar ning Kediri alat wis manding kabeh wonten tuban daerah semanding kana mbok kenal mbok gak wong kene daerah semanding kenal ana bocah semanding ini <laughs> pundi wong semanding <laughs> ban semanding, alat semanding kabeh lepek ditemakno. Cak dewe. Oh. <laughs> Yo pas teko semanding kok, oh. pas apa? Oh, <laughs> Matur nuwun Mas, mbok gak ana kancaku sitok inemar yo. <laughs> Iki delok teko semanding barang dheweki. Daerah ana jarum jadi darah semanding malah Aji Soko iku leren adus dhisik angkate merangi Prabu Dewata Cengkar. Adus ning endi? Adus ning sendang kelawan ati-ati teng mriku wujud wonten sendang beti. Leren ngisor wit-wit jagung teng jagung mriku. Mbok kenal mbok gak kene beti cekat. Kenal wong kene. Ya Allah. Ya jreng. <laughs> Ya Allah. Cah ya, kanca-kancane dipaham ae. Iki tek nang jereng jare. <laughs> Tekon beti, Pak. Kenal beti sampean? Bejagong kenal. Tau rono sampean? Nah, lapor rono? Ya Allah, gelek pesugihan. <laughs> Ya delok ning bejagong ning ana fotone kentrung gak iya. Adi saka dos pundi? Adus aku tatuban sendang sampai rejo diarani sendang harjo sendang harjo niku tenggene tengah-tengah kota tuban tenggene wong ningrat sing di pangwoso teng riko alun-alun tuban teng kota bupati niku niku ngene daerahe aji sapa nalika adus weru wong tuban mbok rondo tuban nangis aji saka mara mboten kira nang critane ronda rondo iki bapake. Bapak ronda ora ana ronda. Ronda iku wong sing mulya, kenek digajak dakwah. Mulane ana rondo dadapan, Rondo tuban, rondo gresik, Rondo siwalan. Iku dicrita kabeh ronda iku duwe. Apa iku nggone mulya? Kanjeng Nabi lho sik Joko Dir. Gelem rabi ronda nyai khoti raja mulane desa rikone ana rondo rabien jodhek sukan jo sukan rabien kanjeng nabi lho joko gelem rabi randha nyai khotijah rasul mulane nek desa rika kok ana randha jodhek sukan rabien rabine gak gelem rabi tok rabine goblok andrungi gelem nek rondo tuban weru adi saka gedhe dhuwur gagah wong mesir kaya kentro serbanan putih kocanan mata wong tuban wong gresik sing delok TV kok ngono <laughs> Ya Allah, keturung kok iya gagah tenanan. Lan apa Mbok Rondo riko tetangisan Mbok Rondo? Panjenengan iku sinten? Kula direng tepang kali panjenengan, panjenengan sinten? Mbok Rondo tuban iki sing iki eling-eling nang wong. Panjenengan iku lho sinten? Kula dereng kenal. punten kula wong sebrang kulon. kula Ahmad Setiaji ini wong kene ning ngarani Aji Saka ya aku. Lapor iki kok tetangisan. Oh, Kakang Aji. Sopo sing gak nangis wong umurku karek suwengi sesuk kate dipangan Prabu Dewata Cengkar. Wingi bapakne wis dipangan. Dadi karek aku kate gilirane dipangan. Kakang Aji, terus kepiye aku ya rondo, terus anakku kepiye Kakang Aji? mati, mati, mati Kitaing Lanang Tuanam Takal ngelakoni Tuanam kena wani ora kena wet mbak ake rono rene ini apaan wis disiahake mbak Allah mati ya tetep mati ya durung wayai ya orang ngira mati Wong Allah ngono tegas gak ngira goro wa idza ajaluhum fa hum la yastakhiruna sa'atan Nggih Kakang Haji kula mati nggih mboten kok katik nggone wedi kok Kakang Haji Kakang Haji Cuma kula niku nek mati terus yoga kula yatim sinten sing ramuti Kakang Haji Urika duwe anak yatim. Inggih Kakang Aji niku tasik kali nang sapa sing ngramuti Kakang Aji? Endi anak Rika tak rewangi ngeramut. Iki lho Kakang Aji teng wingking Kakang Aji. Luk kon rene. Nggih anakku nggih. Kene iku ana sebrang kulon arane Ahmad Setiaji. Mbok ya nggone sungkem to nggih. Oh inggih Kakang Haji wonten dawuh kula putra sang ibu. Lunggu. Ibumu iki angkate pangan Prabu Dewata Cengkar. Iki Borondo tak gawane nang Kediri sitok gawe rewang sing sitok digele kene. Nggih Kakang Haji menawa panjenengan wangsul daken ngriki. Balik nih gak percaya iki tak tinggali gaman iki. Pusaka kok iki tak dele kene tak titipno kowe. Aja gono ndi-ndi pusaka iki. Aja kekno sapa-sapa. Kakek metu kok tuban hakel. nggone daerah tuban geger kuwi. Oh, menawi ngaten Kakang Haji. Nderekake. Ngene bekasku, pusaka iki kok cekel aja kekno sapa ene gak adi saka dhewe sindike. Oh, pas saya panjenengan kados ngaten mangke pusaka mboten diparengake sinten kemawon. Menawi mboten aji saka piyambak. Wis ngono Kakangmu tak jak nang Kediri, kate nyekel Prabu Dewata Cengkak. Beng beng beng beng beng beng beng beng beng beng cuma ana kliningane ndek sikil lho ora ana. Langsung berangkat ning Kediri. Metuki Prabu Dewata Cengkar. Gegere teng saka kekir kali nggone raja Kediri sampe mudale huruf ana caraka kekire huruf ana ana caraka mudal pon wage kliwon mudal nyai roro kidul mangke mudal mangke tak terus ke cerita jaran melayu ana apa sewong ngentrung wonten lerene la ilaha illallah illallah Muhammadur Rasulullah. Geletak tangan ini lho Pak Aski. Moga Pak tunjuk. Moga tunjuk kepine Pak Sok. Pun ada mbah mula es ki rubung keper barang tadi. Tutupi ya. Cak dewek kancani. Ngapunten tanah Jawa. Babate tanah Jawa lho niku judule ngoten. Dadi ana kiblat lor wetan kulon lor kidul. Ya, kidul lor wetan kulon niki namung wong Jawa. Mereka sing di pandemi tumbal lor kidul wetan kulon niki dadi kiblate wong Jawa. Mangke wujud ana hitungan pon wage kliwon legi paing pon. alon-alon. Nah, ning Jawa iku ndek kiblat lor kidul wetan kulon sak liyane Jawa gak ana, Pak. Wong Mekah ya gak ana. Apa mana? Wong Malaysia gak ana lor kidul gak ana. Wong Tonggo parek Madura iki lho, ngarani wetan gak gelem. Kulon ya gak gelem, lor ya gak gelem, kidul gak gelem iki parek padahal Madura. Kaut sithik ngeten mawon. Nek gak wong Jawa gak duwe, Pak. Utungan pun wage kliwon barang ya namung wong Jawa, Mekah gak ono. Ngeten lho. Mulane napa niki <clears throat> adat Jawa pon wage kliwon hitungan Jawa tetep melaku wali-wali songo katik gawe masjid gawe apa wae ditung pon wage kliwon iku namung nganggo adat Jawa. Eh, adat Jawa. Jawa. Dadi nek Madura gak usah. Wong Madura ngarani wetan nek gak gelem. Wong Madura ning ngarani wetan apa? Iku ana kanca Madura lho. Ngarani wetan apa? Ketemor. Nek ngulon. Kebar ta iya. Kebar. Nek ngidul ngidul. Ngidul. <laughs> Goblok Madura goblok iki. <laughs> Nek ngidul ngidul. <laughs> ngidul gelau. Nek ngalor kejo aja ta iya. Cah dewek. Kejeje dah ya, kejeje nih ngalor. Nyaman ke barat ke laut. berkota nasional dibatasi dengan laut. Ke laut. Eh. <laughs> Ya, Dewe kandani yo. Iguyon tapi temenan. Nah, nuwun sewu barang iya mau uang Jawa. Mesir gak ana sewu iku. Jajal takok konco-konco sing tau nang Mesir, tak tau haji. Niku nek apa nuwun sewu gak nuwun sewu Mas nuwun sewu orang Iro. torik torik torik torik ngeten mawon ya Allah torik torik torik apa nang mane wong nggone napa nggone badui, nek mikul wong mati torik torik torik berarti nun sewu Pak wong Jawa iki masa apik nun sewu Mas nggih wis pinter dhek wah wong wis Jawa iki bocah wis Jawa apik ya torik torik torik jaluk dalan karepe torik torik torik, sanggerai wong baturi, cah, oh, kulo wong cilik nang sabuk cetet mentilatrono. Jawa iki goblok man kaban ngriyo redebjane yo mangengen ae redebjane Jawa. Benak wong Jawa. Niku kiblate wong Jawa gak atik nuwun sewu, gak atik wetan kulon gak ngomak pundi Madura ya gak nuwun sewu, napa selangkong. Selangkong. Gak sewu. Selangkong. Ceko mek. Selangkong. Banyak adat Jawa. Kupat lepet niku ngaturake lupat, luput. Nek wong Jawa kafatan Sunan Derajat iku nek apan selametan teng kidule Derajat niku teng kene dhuwur gunung. Gunung nggone topo teng kota tafakur datang Allah ajenge nyumpet rawa. Biyen Sunan Derajat niku jujuke kan teng riki. Lah mlebune nang Derajat niku sayembara. Rono niku. berikutasi tasik rawa. Rawa teko ndi? Dampu Awang. Dampu Awang sapa? Engko sing di mana mungkin ana lagi dapat babatan Jawa lagi, Yah, dah karep-karepe hari ulang tahun satu pakai ngomong lapo kok gupo. <laughs> Omang kula tak kandhani petol-petol linggo. rangi romari si sitok tok ae. Ya kok rondo kuning barang kok dhewe kok. Cak, <laughs> ngamun. <laughs> Nih lho. Jadi kan jesunan derajat biar ini pok ini kan gak sumur ini ku sing dikemas oleh Pak Yai ini. nak idrat niki. Dongani ini. Telung tahun tengri belum tahu dia. Telung tahun tengri mriki. Oh, idol. set kawitan dek ini mulane cocok pendidikan tengri ini kawitan, kawitan, berarti kawitan orang idol. lah. Wong teko mriki ini langsung mandek. Napa nggone mandek jelek teng jelak ini tuh, Jelek celuk Kali poloi teng mriku. Sampeyan sinten gak ngerti ya iku rawa Gak ngerti iku rawa. Iku rawa e dampu awang iku sing dikuasani ndara Gubermen Londo. Langsung mandek jelek wonten jelek ngriku. Eh. Akhirnya terus mundi <laughs> ya Allah geger teng dawa. Kadang ngeten ya polo sing teng mriki itu kok. <clears throat> Iku sampean niku sinten gak ngerti ya Kidul Kairawa. Kula niki wong Surabaya anake Raden Rahmat. Raden Saripudin Lakin dakwah teng riki oh ketepaan panjenengan niku nyebar agama kula rewang kula ndere nggih teng niki teng banjarannya teng riki ringkes cerita telung tahun sampai nggawe sumur barang teng riki kringi sayembara mergo napa niku rawa niku rawa saking gunung abang niku lho gunung abang niku biyen asale ngono praune dampu awang, dampu awang iku wong Cina, Cina iku dak wateng tanah Jawa, mbek dak napa nggone dagangan, mas-masan biyan tempu soko mbek Sino Mandrajat kengerike wau disabdo dadi watu dadi gunung abang nika. Donya brone mencelat darang riki. Mulane saiki nggih dadi donya brono sampai teko njak. Dapat teko nggone menika kemantren, mantren biyen niku tanatane gak payu iku donya bronone dampu awang layar itu kok layar ngendi kok iki ana kelayar, to kok buyang guyu <laughs> ora layar sumosari ya dewe sumosari iku ya ana layar e iku ceritane dhewe versine dhewe Kelayar niku lho masa ya sing layar itu kok kono beras jagung gula teko ngur kemantren jarene wong tua bini iki donyane dampu awang besok kena dimanfaat nong mantren wis terjadi zaman ngenten ano si lemek gabus si, muncul waktu hitam ya kapan waktu hitam kok gone kambang itu nang gabus silem ya saya iki wis pak gabus iku silem tumbak tambak tambak duruk dari rumah waktu hitam kerecak munggah nang dak belum tahu dia cah dewe kandani. Oh, <laughs> wong mantren ya semudal tanah ya larang pak dadal, sak botek rong botek itu iso gaya lu haji mulanya wong mantren ngake haji botekan itu haji dodol botek botek anik solokuro kaji dola mergo dodol sawah <laughs> ya Allah jadi terang ini kanjeng sunan drajat, oleh hadiah dikono itu diawali nggih teng kene Banjaran sareng mriki teng Jelak mriku teng masjid niku gitu Yang sakniki dibeki pendidikan sumure kemas digawe rahmatan lil alamin dirasa wong pirang-pirang kangge obat nggih ya, kangge minuman nyaingi minuman-minuman sing ora wae sunan derajat insyaallah unggul wae sunan derajat ya insya insyaallah unggul Pak nggih bergo wong sing loman kosim Ya kosim ku kan mene ono mangan marang wong kang duwe. Wene ana ngombe wong sing ngel ngelak. Iki sunan derajat. Ya o kandani yo. Ya, kula wingi teng kene Tuban, ben kita Tuban malih. Saiki diwasno di TV ta ora. saya oh, Kiai kok ngombe kok ngono, kepenyat-penyet ae, boleh gelas gelase. Jak dhewek kandhani yo. <clears throat> Napa-napa manjenung cerita Pak nggih? Cerita niki wau awale tanah Jawa mangke sampe sampean ngerti ana huruf ana caraka. Ana wong tuwa kok pon lagi kliwon legi paing po. Darang niku niku Niku mangke cek semerat. Monggo kali alon-alon tunjuk. Ya Allah. Oh, urung mangan kok ngejreng kayak jungkel. Cak ya, dewe oh, kandan kok. Ya sih, alon-alon. <coughs> Alon-alon lagi. Saman kenal wong daerah Tuban sing daerah Jagung, daerah Beti, daerah Nguwok barang nih Nguwok barang ngerti. Kok badak bawa bapak dia? Ini kan buatan derek tuban ya? Buatan. Tuban itu yang gandul itu. Ya alumni ya paham tuh derek. <laughs> Ning tu nek nggone babat duwe wok. Nek tuban tinggal napa? Gandul lamongan dipetien. petien. <laughs> Surabaya ndin jarak. <laughs> Kok paham Tadi nek tile iku lho lapo nandoli. Angger kering ya. <laughs> Cek melek, cek melek ngapunten, cek melek ya. Ya <clears throat> Tuban niku, ya ngapunten Tuban niku anu Pak banyak cerita. Sak liyane ceritane Kanjeng Sunan Kalijogo, sak Kanjeng Sunan Bonang putrane Mbah Raden Rohmat Sunan Ampel dulure Kanjeng Sunan Derajat sing tengrika sing mekas mbek Sunan Derajat dikandani Dik kono jadi belajar ilmu kanoragan Sunan Derajat diwat belajar Al-Qur'an artekno sak manane barang dikongkon rene ra duwe ilmu kanoragan mati konyol Pak Wong kandhane Mbah Sunan Ampel kowe ini gak duwe ilmu kanoragan Hindu Buddha iku seneng tenung santet Mati konyol ning tanah Jawa. Belajar kowe nang gone Gresik. Ning adikmu Sunan Giri. Sunan Giri ku ahli ilmu kanuragan. Iso mabur. Inggih Rama. Kados pundi carane? Ya nek berangkat nang Gresik. Sunan Derajat dipelajari Kanjeng Sunan Giri. Kanjeng Sunan Giri dimong nyageng Pina, ahli ekonomi. Ahli ekonomi. Ekon bab ekonomi hebat. Sunan Derajat diwulangi sampai Sunan Derajat ekonomi ini hebat. Sunan Derajat itu er, ekonomi ini bagus pak. Soge Sunan Derajat itu. Gak soge, gak iso pawewe. Gak, gak iso pawewe. Ngapunten, ini diterusake Pak Yogofur, mukul mukul lancar nih, Ya. Ya istu nih. Ya ulama-ulama sing soge ini Pak Yogofur. Sing wali-wali sing soge ini Sunan Derajat anggap. Berkewelas meneno mangan marang wong kang luwe ahli ekonomi nih, tulangi temenan. c'ah dewe meneng ae aku tak moco. Oh, <laughs> maca apa anane to, Pak? Ora kena digawe-gawe apa sini wong sak ra karo-karuan. Ya wong beti, ya ana wong bejagung, ya ana wong <laughs> gandul ya, ana wong uwok. <laughs> dewe o oh, kandani ya. Oh. Hmm. Barang diombeni Sunan Derajat ya seger doh sehat. <clears throat> Alhamdulillahi alamin. Mangke sampai teko kene to, Pak. Wong mangke aji saka pelayune nanti. Ngetan sampai teko derajat. Ngetan kodak terus Prabu Dewata Cengkar. Ngetan ini sampai leren katok teng leran kok. Anjir, ngetan maneh leren maneh teng leran kok. No leran wetan leran kulon niku. Niki wit gedhe nang Karang Agung kok? Palangi wetan Tuban ana daerah Palang bareng gitu? Desa Palang barang nih Saya mencolot ngitangi itu Teng rumbuk karena logung yo. Kenek kepergok-pergok teng berengkok ngriku. Yo kenek leren teng ngriku teng berengkok malah leren gawe sumur loro teng berengkok. Geger, Pak. Cakar-cakaran ngono desa cakaran. Mbok nek ki cakaran bekas. <laughs> geger kok cakar-cakaran bu ya cumpleng kabeh cumpleng <laughs> kabeh dari mas ong diano ya teng cumpleng wis diani ya pak ana kanca cumpleng teng mriki cumpleng kabeh diani ya teng cumpleng kabeh menggos menggos ngos ngosane teng esong mriko oh ya Allah cumpleng kabeh gak ditambani gak waras ditambani ning pambon niku lho iya Allah ditambani ning gone pambon lho Di pambon itu yang gue nambahin sehat waras. Mulanya pantas pambon didori. Gue ini kesehatan itu pantas. Dari yang solo kuro gak ngeru pantas. Mau ini gak ono. <laughs> Wong nambahin ini sehat di tengeriku. Aji soko kali. Napa niku Kang Mas Raden Said nalikane geger teng tubang nggih ngoten. Ditambani dombeni bani teng wedung. Teng pambon niku ana desa wedung. Sampai saiki ana wedung niku. Datang mereka langsung waras sehat. Sido do melayu ngetan. Wujudnya wana sedayu lawas itu. Melayu ngetan. Ayo. Kang Sora Ben Said. Nombe Aji Sokon itu leren. Ning isor wit gede. Biaran bisa widi gitu. Adus ngidul ngelimbro. Tengge bisa ngelimbor gitu. Mbok mbok. Keker ada gonggongan. Bengesannya akata, <laughs> Teng bengesnya gitu. Ya Allah. Sunan Kalijaga njaluk ngombe kak duwe banyu nalika iku. Kan banyu akhire Sunan Kalijaga amblas munggane dhuwur gunung ketara mencu dorek niku langsung mudal banyune teng mencurek niku. Wong kono ngarani curek, mencurek. Cak dewe. Oh. <laughs> Ya Allah kok mencu kok dorek kok clur banyune. Ya wong benges-benges ngombe rono kabeh. Belum tahu dia. Ya Allah, ya wis sak diwaca tekanan. Lapan wong dhewe kok. <clears throat> Dadi si Dom layu ngetan. Prabu Dewata Cengkar melayu geger teng riko mangke. Aji saka to Kang Mas Raden Said digodak sing aranane napa niku ronggole tuban. lengkap alate melayu ngetan didelok. Ditropong kita melompong wonten dusun jompong riko. Mbok-mbok ya diberondong apa? Langsung diberondong. Berondongane wecah Sunan Kalijaga to kok diberondong. Ya gak apa-apa kentrung bongko ta, Ro. Kita <laughs> berondong niku yo ya, ketok kabut ngono, dadi sremeng ngono. Teng sremeng yo, ya. Mbok nyepit-nyepit niku lho. Blimbing-blimbing dari nyepit-nyepit ora mati tapi blimbing-blimbing. Leren adus-adus teng gua. Waliullah niku adus sing gua, mulai blimbing ngono desa gua. gua. Nek wali murid niku jublangan. <laughs> Jeding. Kolah. Ya Allah. Teng gua niku lho. Lah, ra ngerti Kang Mas Raden Sunan Kalijogo. Nggih, niku wis ditulungi putri teko kandang. Teko kandang semangkon iki lho. Arane putri Sembodro. Putri Sembodro niku ayune wong sak tanah Jawa. Dadi oyokane wong tanah Jawa. dadi rebutan kuwi sembodra kondo sak anak turunku aja sampai dadi wong ayu kaya aku gak enak wong dadi rebutane wong mulane wong kandang nalika sampe sak sampe pitung penurun gak ana wong ayu kadhe ana wong ayu gak mati tuwa digonyi roro kidul tapi nek dirabi wong solo kura urip Dewa kandhani nang rabin wong Solo kura urip. <laughs> Pokoke ditokno teko kandhani. Ya Allah. Monggo kalih diunjuk. Sekilas info. <laughs> Ya dewa. Delok kasanang ngetan iki. <laughs> Delok kas ngidul mari ngetan. Ya, teko petol petol kita lho nggih. Gak kait awal. Pancene <clears throat> oh, wong Hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Persada FM dan TV. Direktur Persada Haji Anwar Mubarok Serjana Hukum. Mudah-mudahan terus lancar, tidak ada halangan apa-apa. Allahumma amin. Dongo terus kentrung iku, jika karaoke ngebor terus. Cah dewe Kandani yo. Pokoknya syukuran ya, kentrung Ngene iki ya, mulane kanca-kanca Tuban Gresik Lamongan. Iki kering kok Lamongan barang nek syukuran ngundang kentrung. Jak <laughs> dewek. Kandat yo. Dewa-dewe <laughs> sampean gak paham. Ah. Dewe iku asline basane Sunan Derajat tapi sampean gak krosok Wong diulangi ning diombeni banyune Sunan Derajat kok gak paham. Dhewe iku bahasa basane Sunan Derajat. Wis ngerti sampe? Belum tahu dia. <laughs> Dewi, oh. kok. loh, Kanjeng Sunan Derajat. Biyen niku Kanjeng Sunan Derajat itu nek daharan, mangane iku segone segeduk. Semateng tenanan diriwet goreng ngoten kok, Lah nih, jangan kulup Kulub kolbun ati. Sampai lebok no ning lambi sama ni hati hati halal lo haram. Kulbun. Ya Wong Solo kurang arah kuluban kolbun ati. Mangani canjaan ajangi ajang cowek konco dewe ngeten lho. Jadi cowek konco dewe Nih mangan canjaan gelek rewang. Nih kalau rewangi kan sunan itu. Eh kene kene sih ayo mangan be aku Ngono. Ya ajange cowek niku tanjakan. Kene yo bi aku ngelok rewang. Siji mbek kentrung, ngono. Dulure ditutupi, ya, engko diturus semane nah. Jadi cowek niku kanca dhewek Kanjeng Sunan niku asli nenek daharan ajange ajang co cowek kanca de dewek belum tahu dia. Kan bahasa sederhana toh, Pak. dewek ini aku kan rodok sombong ngoten lho nggih. Aku. Aku. Lho kok ngoten nek dewek niku lho. Dewek ini ujung bangka. Reang. Reang. Ana wong ujung Reang insun. Siro. Aku, aku. Nek wong kidulan kono aku. Kali tengah aku. Dan nek ujung bangka re. Eh, beang. Iku ngono ajaran Sunan Bonang. Sunan Bonang iku duwe anak Jayang Katon. Jayang Katon dikawekno Mbah Nyai Jika wong teko Mekah. Wong teko Mekah dikon dakwa ning ujunge tanah Jawa, pangkalane tanah Jawa ning ujung pangka. Lah Nyai Jika iku duwe anak papat sing lahir teko Tuban, Pendil Besi, Karang Besi, Joko Slening niku Kindiamo sing nomor 5 Joko Brek ya sawunggaling. Mulane wong pangka mesti ketinggalan reang. Reang ngelak kudu ngombe jahe. Cah contoh kok diguyu. Reang ngelak kudu ngombe jahe. Jak di <laughs> Iki nek diceritakno, ini ujung bangka, pangkalane tanah Jawa. Benjing Ratu Adil niku ten rika. Mulane niki mangke titi-titi mawon. Wong sek durung apa rentete Sesu Bakir durung teko derajat kok nggih. Alon-alon sekilas info. Atik dewa dewe kok. <laughs> Jala murid Sunan Derajat orang ngerti dewek. Dewek ku bahasa e Sunan Derajat derajat Kanjeng Sunan niku nek daharan canjaan ajange ajang co cowek konco de dewe, cah dewe, <laughs> Anda nih kok gereneng oh, ya tekon pak nih kau ceritane sampai lali bulat murah marik tekon Sampai teko ronggra kuning barang e, Pak. Teko berumbun, Teko gandul. Ya Allah. Enggak, <laughs> eh ora kok gandul. Mangke sampai teko sumber jembut barang ini Teko sumber kontol barang itu. Lho sampean durung ngerti, Mbak, nang sekolah ning kene wis suwene ngendi sumber kontol, sampean deleki kono. dengan di sumber jembut turun ngero iku sing gawe sunan derajat nang kok tak critani sampean delok sampean ngombe ning kono sing gawe sunan derajat mungkin sih ngono critane mas iku aja kesu <laughs> susu turu nanti sing sumur kontol Oh, wis rame wong darake numpani sing ngarani wong sak desa iku ya sumur kontol lho. Insur jemput ya iku sing gawe sunan ndajat mek sunan sendang. Kok sesuk taman delok mari sekolah. kita tak ceritani sih. <laughs> Cah dewe ulang tahun kok dilawan. Karena <laughs> ulang tahun nih anakku ngono cukup sunan giri nah niki wis kok sak tepake ora mari om diritani wong akeh. Kau oh, sih tak diritani wong Tuban barang ikim melongok di TV. <laughs> Ya, tangane kiwa. <laughs> Kanca kuwi lho, brak-ubrak karep rokokan sik. <laughs> Rokokan sik genjek alon-alon nggih. <clears throat> Alon-alon. Ki sukan aku ditonton bojoku di omah. <laughs> ramen tolo mangan kaya nih mas nih <laughs> ya Allah ya popo macam tidak wajib macam-macam ya nasi ini bareng <coughs> nerusake ceritane aji soko Kati perang karo prabu dewa cengkar wonten tanah jowo kira-kira kala to menang ayo dilakone menengo-menengo pancen lagune ngono iku takon belajar terus no kentrung Borondo tuban ngelilani anake digawa ning Kediri. Nek ceritane wayangan Rondo Tuban kondok. Nalika sakmono sing arane pusaka dikekno ambek Mbok Rondo Tuban. Aji saka kondo Mbok Rondo Tuban, iki tak dititipi pusaka. Aja sampe ucul teko Tuban. Digembol Mbok Rondo Tuban karo nenun ngantek. Dolak doleki dadak gak nemokno sumurup ning baka kasih Mbok Rondo Tuban. Akhire Prabu Dewata Cengkar teko. Rondo Tuban dicaplok karo Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewate cekak sreteng karo pusakae Aji Saka. Iku nek wayangane. Tapi nek kula sing cerita, pusaka dititipake karo putrane Randa Tuban ing Tuban. Aji Saka berangkat dateng Kediri ngrika. Ning krajan gak ana wong sitok-sitok oh, wis entek dipangan raja. gak ana wong setor mulane Prabu Dewata Cengkar metu aji saka ketiwasan gak petuk raja mlebu nang kerajaan mengguri ora petuk raja nanging balung balunge menungso balung sikil awor balung sikil balung tangan awor balung tangan balung sirah awor balung sirah sampai sak sisi omah aji saka gedruk gedruk kurang ajar tenangan, mangan menungso Doleki mlayu metu weruh Prabu Dewa tecengkar. Wong Dewa angger kalingan godhong sak lembar ilang. Angger kalingan godhong sak lembar ilang aja saka bengong. Odat ngetan. Ngulon. Angger kalingan godhong sak lembar ilang. Nanti teko wetan Jember Banyuwangi gak nemokno. Daerah Surabaya mampir ninggone Surabaya ilange ninggone Benowo Benowo niku sambar nyawa wonten Surabaya sing diarani Benowo kula wingi dikengken cerita teng Benowo niku terus ana pesareane ngene ngene Prabu Dewata Cengkar utawa Syekh Imam Subakir nanging kabeh mau patilasan Kanthi wong alim ngono kabeh padha ngaku ning ngriku. Ken buka sejarahe. Syekh Imam Subakir Prabu Dewata Cengkar wonten Benowo. Benowo ku samber nyowo. Angger ana kalingan wit utawa godhong mesti ilang. Melayu ngulang nganti teng daerah Gresik. Leren, lerenane diarani Sembayat. Sembayat niku leren teng Sembayat ngriku. Kutak ngetan wonten bayat wetan ran ngalor diawe wonten daerah ngawen ngriko isudono iki lho sing kok golek Prabu Dewata Cengkar langsung aji Soko bungah banget wonten daerah bungah ngriko Bungah banget digodak karo Prabu nggone aji Soko kangeneno mubar mabir wonten dusun ubarabir ngobarak mubar mabir dadak ilang ilangin ini sorwit asem sing diarani sembayat nih kok mula daerah bunga niku wonten pirang-pirang asem ono asem manis asem ayu asem papa asem resik ilang teng riko Aji saka bidok leren mampir gone mbok rondo karang jarak rondo karang jarak gresik gak jarak surabaya nangis mbok rondo karang jarak gresik nangis aji saka mara mbok rondo karang jarak Kui ayune wong sak tanah jowo dadi rebutane wong tanah Jawa. Sampai duwe pangunen karo karang jarak sak anak turunku wong jarak aja sampe ana wong ayu kaya aku. Melarat dadi wong ayu ku rebutan. Mulane waktu sakmono wong karang jarak Sampai pitung penurun gak ana wong ayu. Nek ana ayu mesti nek ilang musna, gak mati tuwa. Tapi nek dirabi wong bungah urip. Jah dhewek kula diundang kali Pak Yai Asatoha. Tenggene bunga. Iya Ji, ini aman ini ya urip Pak Ji. Goblok. Wong jarak, tapi dong menurun biyen. Saiki wis tawa. Wis seluwe, teko pitung penurun. Wis poligami. Wong bunga rabi jarak, wong jarak rabi bunga. Wong paciran rabi jarak. wis poligami wayu-wayu kate mati aji saka kondo mbok rondo lapor iku tetangisan mbok rondo panjenengan iku sinten dereng kenal kok bagus banget kados-kados mboten tiyang Jawa panjenengan sinten kula niki wong seberang kulon aran kula Ahmad Setiaji nek wong kene le ngarani Aji Saka nggih kula nanging lan apa panjenengan kok tetangisan Eh, eh eh Ahmad Setiaji kula nangis niku gara-gara umur kula karek suwengi sesuk kate dipangan Prabu Dewata Cengkar wong ayune kaya ngono kok dipangan Prabu Dewata Cengkar kaya penak tak pangan dhewe Aja guyan ya guyan ada guyan pancing ayu tenan aji soko sampe melah nyawang sampai melet ngiler ngiler ngisor dhuwur sing dhuwur iku banyu ning ngisor mani langsung telenong ngapunten wong Mesir iku gak patek nggone katokan biasen jubah dadi ning cicak rawa ing ngiler langsung teleno nang lemah tentro ngono kopo dhisik. Aji sapa sampe ngiler, ngiler. Ngene. Ning lemah ditotol pitik babon. Pitike mbok rondo jara. Bareng pitik mari notol tetesane Aji Soko dikurungi. Dadak ndok ke pitik gak koyo ndok biasa koyo ndok banyak ucal lucel kenek gawe jiman Aji saka kondo mbok rondo karang jarak sampean nek dipangan Prabu Dewata Cengkar mboyo tak wakilane Kakang Aji saka napa rika gelem akili aku Nggih wakili sampean mit metu teko omah kene tak wakili aku tak dipangan Prabu Dewata Cengkat. Kakang, tenanan riko gelem dipangan Prabu Dewata Cengkar. Yo minangkane kanggo tumbaling tanah Jawa aku tak dipangan Prabu Dewata Cengkar. Ora iso kakang. Mergo dina iki njaluk mangan wong wedok, kate dikei mangan lanang, wong karang jarak kakak wis talah engko aku sing ngatur sing penting riko ngono gelem nglayani aku iki ana kaki tiga Lah iki ana gelas nang ditosno Ya Allah mberono karang jarak kaya Ya Allah matur nuwun Mas. Mamula tak golek iku nih. <laughs> ya Allah. Kondi ke takut seneng mbek Mbok Rono Karang Jarak. Wedang teko. Sampun suwun suwun. Ah, kondi ceritaku mak. Dan Jarak betul jarak Surabaya. Jarak Doli. Ya Dewi wingi diundang teng riku. Yang bangun rejo, bangun sari ku ngelamongan kabeh, ba Didi-didi undang kentruk, didi-didi undang kentruk. Dewi, ya. Nah ngono wong perayaan ngombe niku nang warung, ba, Eh, warung sing nglayani wedok cememek-cememek. Tang kopi. Dek kok lemu-lemu wong yang bani